Jozuės knyga, 16 skyrius. Juozapo sūnų burtų keliu gautos žemės prasidėjo nuo Jordano ties Jerichu. Jų siena ėjo Jericho šaltinių link, rytuose, toliau į dykumą. Pakilo iš Jericho į kalnus, į Betelį. Iš Betelio į Lūzą iki Archų miesto, Ataroto. Leidosi į vakarus ir pasiekė Jefletų sieną prie žemutinio Bet Horono. Iš čia iki Gezero ir pasiekė jūrą. Juozapo sūnus, Manasas ir Efraimas paveldėjo šitą žemės. Efraimo giminės ribos buvo tokios. Jų paveldėjimo siena rytuose buvo Atrot Adaras iki aukštutinio Bet Horono. Iš ten jį ėjo į vakarus. Michmetatas paliko šiaurėje. Toliau siena pasisuko į rytus, į Taną Čiloją. Iš ten jo rytų pusėje į Janoachą. Iš Janoacho į Atarotą bei Naaratą, pasiekė Jerichą ir iš čia į Jordaną. Iš Tapuacho siena ėjo į vakarus, Kanos slėnį, ir toliau pasiekė jūrą. Tai buvo Efraimo giminės atskirų šeimų paveldėjimas. Be to, dar joms priklausė miestų su jų kaimais Manaso giminės žemėse tačiau jie neįstengė išvaryti kananiečių gyvenusių Gezere. Jie liko gyventi Efraimo žemėse iki šios dienos, mokėdami jiems duoklę.